Meleagro. La edzino de la Calidonia regio Oineo Altaia naskis filon, kies destino estis stranga. tage Altaia falis en maltranquilan dormon. Si songis che en tiu ciambro, en kiu si dormas, exonas pascioi cae vocioi. Si malfermis la oculoin, cae vidis, kiel en sonjo, de tri figuroi clinigis sur la liteton de la malgranda Meleagro estis la moiroi, la sortodiinoi, unu el ili surgenuigis antau la forno, cae metis stipon en la flamoin, la fairo Flagris hele. Via vivo estas ligita cun la vivo de la ligno en la fairo, profetis la moiroi alla la infano. Vi vivos tiom longe, gis ciam la flamoi ne voros la stipon Kiu tiel hele brulas kaj lumas, post i vortoj malaperis la Moiroi. Terurigite saltis la patrino el la lito, tiris rapide la brulantan štipon el la fajro, kaj versis akvon sur Poste si metis la ekbruligitan sortolignon en keston kaj kaŝis gin. La filo ricevis la nomon Meleagro, li plen crescigis cun siai fratinoi en la regio palazzo, farigis forta, cae ciam li atingis la agion, dun ciu la iunuloi comparas sia in fortoin, neniu superis lin, se temis pri forto, cae lertezzo. La patro de Meleagro posedis vaste etenditain viteioin, campoin, cae giardenoin post la ricolto li dancadis al la dioi per amplexai oferoi. Al diino Demetro li oferis campofructoin, al la gaia dio Dioniso vinon, al diino Atena oliv oleon. Al ciu dio li oferis parton de la ricorto, nur diinon Artemiso li forgesis. Ancau la cieluloi, sentas coleron, kaj la colero de la dioi estas pli potenca ol tiu de la homoi, Artemiso sendis alla la lando de regio Oineo punon. En la calidoniain arbaroin si enlasis gigantan apron. La apro estis pli granda ol la plei potenza tauro. Giai oculoi flamaris sange Pairai, giai hirtai Haregoi similis al lanzoi, cae la acrai dentegoi, ciui elstaris de gia shaumanta buscego, havis la longezzon de elefantai dentegoi. Cien gi jetigis, tie gia bruletiga spiro bruligis la verdan foliaron de la herboi cae arboi, la maturigiantan grenon gi sur teren, desciris la vinberujoin, cae fracasis ilin per siai terurai hufoi, desertigis la giardenoin, Radicigis la arboin, cae disrompis la brancioin pesain de fructoi. Gi attacis la gregoin, cae disciris hundoin, cae pastistoin. La dispelita bruto vagadis sen pastistoi sur la montai declivoi. La homoj fugis de la kamparoj, la timo pelis ilin malantaula urbomuroin de Calidonio, Tiu, kiu forlasis la urbon, ne povis esti certa, che li revenos sana. Malgioio falis sur la tutan landon, ciuin minacis malsato cae morto. Ciam agro vidis, cia catastrofo trafis liain samlandanoin, li ordonis pretigi armiloin cae invitis la heroin el tuta Grecio por chasi la apron. Venis multai, inter ili ancau zono, la fama hero de la veturo por la ora felo, ancau Teseo, vencis Minotauron, cae Admeto, la Edzo de la fidela Alcesto. Venis la plei curagiai viroi de Grecio kaj kun ili la frato de la patrino de Meleagro. Alla la grecai heroi aligis ancau la curagia ciasistino Atalanta. La patro de Atalanta desiris filon. Ciam nascigis filino al li, ordonis demetis en la montaron kiel predon por sovagiai bestoi. Sed Ursino adoptis la infanon, cae portis sin heimen en sian cavernon. Tial Atalanta plenkreskiĝis en la sovađa naturo inter la bestoj kaj fariĝis ĉasistino sen timemo. Ofte ŝi pruvis jam sian kuraĝon kaj sian forton. Nun ŝi nove mixigis inter kuraĝajn ĉasistojn kun sagujo el eburo ce kokso kaj kun arko en mane. Meleagro vidis ŝin en la aro de la ĉasistoj kaj ŝajnis al li, kvazaŭ li vidus la diinon Artemiso. Li ne povis deturni siajn oculoin de ŝia bela vizaĝo. Sed la ĉasistoj urĝis lin survojiĝi. La popolo de Calidonio, kolektiĝis ĉe la urba pordego. Gi adiaŭis de la Heroi kun espero kaj timo en la koroj cae morto iam elsercis in victimoin inter la chasistoi. La heroi inter ili agro Atalanta marsis alla la densai arbaroi ce la declivoi de la montoi. Ilia voio conducis preter dis stamfitai campoi cae detruitai viteioi. Alveninte la arbaran randon, ili desnurigis la hundoin. La hundoi, ciu cun la naso sur la tero penetris sur la vepron, puris sur la monta declivo supren, cae de tie en la valon malsupren, gis ili alvenis en ravinon el la vitan de printempa pluvo. Tiu ravino dum la tuta jaro ne elsecigis. Salica arbustajo, fragmito, cae altai herboi covris la marcian grundon. La hundoi malaperis en gi cun boiado. Subite decidis la arbustajo, cae ele la marcio pascis snufegante giganta apro. Colere gi jetidis sur la ciasistoin. La unua ciasisto jetis sien lanson cae mistrafis la celon. Ia jetegis la lanson cum tium da forto cae la armilo flugis super la besto kaj profunde boriĝis en ŝlimon. La tria ĉasisto trafis la apron, sed ne vundis ĝin. Artemiso captis la lancon dum ties flugo kaj derompis ties feran pinton. La ataco excitis la apron cis colerego. En giai oculoi quasau sprucis fairo, cae en gia buscego fulmis flamoi, gi avancis kiel pafita stono de catapulto, gi pusis teren du nemem gardain chasistoin, cae tui disciris ilin, alian gi surpices per siae dentegoi, cae alian escapus morton, se li ne savus sin per grimpado sur arbon. La colera apro poste jetigis en la densejon. En tiuci momento Atalanta strecis la arcon, cae post sendis sagon alla la apro. La sago vundis la beston, post orele, cae aperis iom da sango. Meleagro giois pri la trafo, fare de Atalanta, pli mem, sed la ciasistoi sentis sin hontigitai de la ino. Por casi sian honton, che ili ne successis tiel, ili levis criadon, cae jetis vet concure sia lanzoin. Diino Artemiso gardis sian beston ancauci foie. La lanzoi en la aero reciproce cun pusigis cae fales teren sen ec tusi la gigantan apron. Cae ec se Artemiso vin protectas, vocis iu el la chasistoi, vi mortos tamen per mia mano. Le svingis la hakilon, cae supposis povi venci la sorton per la acra armilo. Sed la apro estis pli rapida, jetegis lin per dentegoi teren, cae la sango de la chasisto rugigis la herboin. Ciu lanzo finis sian flugon sur scelo de arbo, quelcae changis la directon cae traboris hundoin. Nur unu lanzo firme picigis en la dorson de la apro. Estis la lanzo de mele agro. La monstro covrigis per sango, cae falis teren, trafita de dua lanzo de meleagro tiel, che la declivoi ectremis, cae exsussuris la arbaro. La chasistoi circauis la vencintan meleagron, cae premis liain manoin. Meleagro shaine tute forgesis ilin, li vidis nur atalantan. Prenu la hauton de la apro kiel donatson, li diris alla la curagia ino, cae anca ulian capon, cae la dentegoin. La chasistoi ancora un eniam vidis tian grandegan apro hauton, cae tiom longain dentegoin, ai envis atalantan pri la donatso. Lasu tion, kio ne appartenas al vi, ili vocis al atalanta cae ne mixu chasistan famon cun belo de ino. Pri la morta apro, cae la predo, comencigis acra querelo. Di Artemiso, colerigita pritio, cemele agro mortigis sian apron, incitis la querelon, la criadon, cae la ficonduton. Mele agro silentigis pro colero, cae levis la lanson se vorto in sufficias oni usu per forton. Li levis la lancon, cae traboris sian plei affecciitan contra ulon. La chasisto renversigis morta. Li estis la frato de Altaia, la patrino de Meleagro. La stigo pri la venco de Meleagro contra la Calidonia apro avancis la ciasisto in heim erantain ancau altaia iris alla la templo por festi la vencon de sia filo per offero alla la dioi. Sed sine attingis la templon. Sur voie si equidis viroin, ciui portis sur portilo sian mortan fraton. Ciam si ecconis la fraton, si laute comensis plor cae ciam si exciis, ciu culpis lian morton, occupis avido privengio sian coron. Si iris heimen, cae sercis, quasau obtusigite, la cascitan ceston cun la sortoligno. Cion covris multiara polvotavolo, sed la sorto destinita de la moiroi vivis, plen validis, cae neeviteblis. Altaia ordonis, che oni bruligu fairon per peciai lignoi, si prenas la stipon, quiu signifas vivon, deturnas la visagion de la fairo, cae jetas cun contraudirai doloro cae venc avido la lignajon en la flamoin. Estis, quasau gemus la stipo en la fairo per homa vocio, cae quasau la flamoi retroevitus antau ol ili enfermis gin quasau per ardai fingroi. En tiu momento attacis la heim irantan meleagron brul effecta doloro, quiu despli crescis cae crescis, iu privoris la fairo la lignajon. Meleagro heroe eltenis la doloron, li bedauris nur, che morto ne trafis lin dum chasso au batalo. La cascita arda doloro torturis lin. Cun la fairo crescis ancau la turmento, cae ciam la fairo farigis pli malforta, ancau malpliigis la fortoi de Meleagro. Fine de la stipo restis nur pezzetto, ciun la ardo iom post iom estingis, gis gini grigis, cae grisigis. Tiu momente espiris Meleagro lastan foion, la patrino de Meleagro prenis per la mano, quiu transdonis la filon al morto, glavon, cae mortigis sin mem. La palazzo de la Calidonia regio Oineo reecis deve plenai lamentoi. L'armante circa ubracis la fratinoi de Meleagro la fridan corpon de la frato, cae provis varmigilin per sia spirado sed ili ne povis revivigilin. La funebra malgioiego de la fratinoi de Meleagro cortusis ancau la diinon Artemiso. Sia colero finigis, cae si havis compaton cun la malfeliciai fratinoi. Si covris ilin per plumoi, ciui prenis de ili la surteran peson. Iliai bracoi shangigis en flugiloin, ciui levis ilin en la aeron. El la Calidonia palazzo forflugis du numidoin. Anca la tria fratino de Meleagro, de Janero, ne evitis cruelan sorton. Si culpis la morton de sia edzo Heraclo, cae mem finis sian vivon. Tiel malbon chance finigis la idoi de la Calidonia regia gento.